Wir haben ja als Thema die Frage, wie verhält sich ein Christ oder soll ein Christ sich in dieser Welt verhalten? Naszym tematem jest pytanie, jak e, zachowuje, czy ma zachowywać się chrześcijanin w tym świecie. Und wir haben gestern eigentlich zunächst einmal die Voraussetzungen dazu gefunden. Wczoraj znaleźliśmy ku temu e, zasady czy fundamenty na to. Und ich will drei Punkte noch einmal ganz kurz nennen. I chciałbym jeszcze raz trzy punkty e, wymienić. Der erste ist, dass wir überhaupt errettet sind. Po pierwsze jest to, że w ogóle jesteśmy zbawieni. Der zweite ist, dass wir eine Glaubensgewissheit in unseren Herzen haben oder eine Glaubensüberzeugung. Drugie to to, że w naszych sercach mamy przeświadczenie i przekonanie wiary. Und der dritte ist, dass wir eine Grenze kennen. A to trzecie jest to, że znamy granice. Und der Apostel Paulus nannte sie das Kreuz Christi. I apostoł Paweł nazwał tą granicę krzyż Chrystusa. Durch welches mir die Welt przez które świat dla mnie und ich der Welt gekreuzigt bin, so steht das im Galaterbrief. I ja światu zostałem ukrzyżowany, tak jest napisane w liście do Galacjan. Das heißt, die Welt ist wie tot für mich. To znaczy świat jest jakby martwy dla mnie. Aber ich bin auch für die Welt tot. Ale ja także jestem martwy dla świata. Die Christen sind uninteressante Leute in der Welt. Chrześcijanie to są ludzie, mm, w których świat nie ma zainteresowania. Teilweise hat man sie verfolgt bis zum Tod. Po części ich prześladowano aż do śmierci. Aber in der Regel werden sie einfach verachtet. Ale z reguły są po prostu znieważani. Oder gar nicht beachtet. Albo wcale nie zwraca się na nich uwagi. Das sollte uns nicht traurig machen. To nie powinno nas zasmucać. Weil wir wissen, auf derselben Seite steht auch unser Herr. Bo wiemy, po tej samej stronie tak, stoi także i nasz Pan. Wir stehen also mit ihm auf dieser Seite der Grenze. Więc my z nim stoimy po tej stronie tej granicy. Und das hilft uns für unseren Glaubensweg. I to pomaga nam na naszej drodze wiary. Wir haben auch gesehen, das möchte ich noch anfügen. Jeszcze widzieliśmy i chciałbym to dodać, dass der Herr Jesus selbst unser Vorbild ist. Że Pan Jezus jest także jest sam naszym przykładem. Er hat ja auch hier auf der Welt, auf der Erde gelebt. Bo on sam też żył tutaj na tej ziemi. So wie wir. Tak jak my. Und jetzt wollen wir einmal beginnen, ich hatte das gestern schon gesagt. I teraz rozpoczniemy, ja to wczoraj też, też powiedziałem. Mit dem inneren Kreis, in dem Menschen zusammenleben. Z tym e, najbardziej wewnętrznym okręgu, e, w którym żyją ludzie. Das ist die Ehe. Jest tym małżeństwo. Wir könnten natürlich fragen, Oczywiście, że moglibyśmy się zapytać, ist das etwas, was unser unseren Wandel hier in der Welt so sehr betrifft. Czy jest to coś, co tak bardzo też dotyczy nas, nasze postępowanie, zachowanie w tym świecie? Wenn wir von dem normalen Fall ausgehen, jeśli wychodzimy z normalnego przypadku, dass man założenia, und, dass man und Frau gläubig sind, że e, mąż i żona są wierzący, dann betrifft das doch nur ihr Verhältnis zueinander. To przecież dotyczy to tylko ich stosunku do siebie nawzajem. Aber wir sollten an zweierlei denken dabei. Ale powinniśmy o dwóch sprawach przy tym pomyśleć. Erstens sind wir auch ein Zeugnis nach außen in unserem Verhalten in jedem Fall. Po pierwsze, w każdym przypadku jesteśmy także świadectwem na zewnątrz do, wobec innych. Ich will schon mal ein Wort zitieren, worauf wir vielleicht noch einmal zurückkommen. I chciałbym zacytować już jedno słowo, do którego może powrócimy jeszcze. Paulus schreibt einmal an Timotheus über Älteste. Paweł pisze e, pewnego razu do Tymoteusza, e, mówiąc o starszych. Er muss ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. I tam jest napisane, że ten starszy czy biskup musi mieć dobre świadectwo o tych, którzy, którzy są na zewnątrz. Da ging es auch um ein um einen Dienst, der eigentlich nach innen gerichtet war, in die Versammlung hinein. Tam też chodziło właściwie o służbę, która była skierowana na wewnątrz, skierowana do zgromadzenia. Und doch legt der Herr darauf Wert, dass seine Diener auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, das heißt von der Welt. A jednak e, Pan kładzie nacisk e, na to, żeby jego słudzy również mieli dobre świadectwo od zewnątrz, to znaczy ze strony świata. Ich habe einen ganz traurigen Fall vor Augen. I mam taki smutny przypadek przed oczami. Wo ein Ehemann sich schlecht benommen hat gegenüber seiner Frau. Gdzie jeden mąż źle zachował się wobec swojej żony. Und das hat auch die Nachbarschaft gemerkt. I to nawet zau e, zauważyło sąsiedztwo. Und doch war er in der Versammlung in der Mitte der Gläubigen ein Mann, dem man nichts nachsagen konnte. A jednak był e, wśród wierzących, wśród zgromadzeniu e, mężczyzną, któremu nic nie szło, e, by przedstawić, że robi jakieś błędy. So verstehen wir, dass auch dieser ganz enge Bereich, in dem wir leben, etwas ist, was unseren Wandel hier auf der Erde betrifft. I tak rozumiemy, że ten najbardziej ścisły e, stosunek, czy ten okręg wew, najbardziej wewnętrzny jest również czymś, co dotyczy nas, naszego postępowania w tym świecie. Der zweite Punkt ist, Drugą sprawą jest Die Welt hat einen Einfluss oder versucht einen Einfluss auf uns zu nehmen. Świat ma wpływ albo stara się wpłynąć na nas. Auch hier nochmal ein Wort von gestern. I tutaj również powtarzam słowo wczorajsze. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind noch in der Welt. Nie jesteśmy ze świata, ale jesteśmy jeszcze w świecie. Und wir wissen, wie die Ehen oder wie die Ehe in dieser Welt heute gelebt wird. I, i In der Welt. Hmm? In der Welt, ja. A wiemy, jak małżeństwa dzisiaj e, są mm, praktykowane w tym świecie. Wir sehen die traurigen Folgen davon, dass der Mensch sich von Gottes Gedanken entfernt hat. Widzimy te smutne następstwa tego, że człowiek oddalił się od Boga. Wir sehen gescheiterte Ehen. Widzimy rozbite małżeństwa. Mit all den schlimmen Folgen für die Eheleute und auch für die Kinder. Wszystkimi e, smutnymi czy strasznymi następstwami dla, dla nich samych i również dla dzieci. deswegen möchte ich ein paar Worte darüber verlieren. I dlatego chciałbym też kilka słów e, w cudzysłowie stracić na ten czas, na ten temat. Wir kennen ja die beiden Stellen, die hauptsächlich davon reden, aus dem Kolosserbrief und dem Epheserbrief. My znamy e, te dwa miejsca, które głównie mówią o naszym temacie, o małżeństwie z listu do Kolosan i z listu do Efezjan. Efezjan. Wir wollen die eine aus dem Kolosserbrief lesen. I chcemy, chcemy przeczytać to jedno miejsce z listu do Kolosan. Kolosser 3, Vers 18 und 19. Kolosan 3, wiersz 18 i 19. Żony bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Wenn wir mit natürlichen Empfindungen äh, diesen Vers lesen, jeśli czytamy ten wiersz z naszymi naturalnymi uczuciami czy odczuciami, wie das auch die Menschen dieser Welt tun, tak jak i czynią to też ludzie tego świata, dann hat man dann sagt man, das kann doch nicht sein, dass sich jemand einem anderen unterordnen soll. To się mówi, przecież tak nie może być, że ktoś komuś innemu musi, ma, się, ma być uległy. Und ihr kennt die Gedanken, die heute in der Welt sind, die man Gleichberechtigung nennt. I te myśli, które są w tym świecie nazywające się równoupoważnieniem. Aber wir dürfen erstens nicht auf unsere natürlichen Empfindungen achten. Ale po pierwsze nie możemy zważać na nasze naturalne odczucia. Und erst recht nicht auf das, was die Welt sagt. A już wcale nie na to, co mówi świat sondern auf das, was Gottes Wort sagt. ale na to, co mówi Słowo Boże. Und eins sagen wir mit ganzer Freude und mit ganzem Bewusstsein, I jedno e, mówimy z pełną e, świadomością i z pełną radością, dass der Herr uns nur etwas sagt, że, że Pan mu, e, mówi nam tylko coś takiego, das für uns gut ist. tylko to, co jest dla nas dobre. Vielleicht auch manchmal, wenn wir es nicht verstehen. Czas- Czasami może nawet i nawet jeszcze tego nie rozumiemy. Und noch ein Wort zu unterordnen. Jeszcze jedno słowo do tego być uległym. Es geht um eine Ordnung hier auf der Erde. Tu chodzi o pewną kolejność czy pewien porządek. Und es geht nicht um einen Wertvergleich zwischen einem Mann und einer Frau. I nie chodzi o jakieś porównanie w wartości pomiędzy mężczyzną a kobietą. Wenn es um den Wert der Person geht, Jeśli chodzi o wartość e, te, tych osób, dann sind wir alle gleich vor dem Herrn, egal ob Mann, ob Frau, ob Kind to wszyscy jesteśmy przed Panem równi, nieważne czy mężczyzna, kobieta czy dziecko. Wenn wir uns bekehrt haben, dann sind wir sein Eigentum unabhängig von unserer Stellung auf der Erde. Gdy nawróciliśmy się, jesteśmy Jego własnością niezależnie od naszego stanowiska na ziemi. Aber Gott hat auf der Erde bestimmte Ordnungen gegeben. Ale Bóg dał na ziemi pewien porządek. Und ist für uns ein Segen, wenn wir sie beachten. A dla nas jest błogosławieństwem to, gdy e, też zważamy i dostosujemy się do tego e, porządku. Ich möchte noch zwei, drei Stellen lesen, in denen Gott seine Begründung gibt, warum er das so gemacht hat. chciałbym jeszcze dwa, trzy miejsca przeczytać, e, w którym napisane jest, w których napisane jest, dlaczego Bóg to tak e, ustanowił. 1 Korinther 11, Vers 9. 1 Koryntian 11, 9. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę dann 1. Timotheus 2. I 1 drugi rozdział. Vers 13 und 14. Wiersz 13 i 14. 1 drugi rozdział 13-14. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. A nie, I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Und dann noch einmal Kolosserbrief, Kapitel 3. Jeszcze raz Kolosan trzeciego rozdziału. Wir haben das schon gelesen, ich möchte es aber noch einmal lesen. Czytaliśmy to już, ale chcę to jeszcze raz przeczytać. Vers 18, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich geziemt im Herrn. I 18 wiersz jeszcze raz, żony bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Ich hoffe, dass dieses Wort geziemt im Polnischen einen gleichen Sinn hat. Mam nadzieję, że to słowo przystoi, ma tak, w e, niemieckim ma to samo znaczenie jak w polskim wasze słowo. Gott sagt hier, das ist etwas, was der Frau, was für die Frau gut ist und richtig ist. Bóg tutaj mówi, że to coś jest dla kobiety dobre i właściwe. Und wir wollen einfach das, was der Herr uns sagt, in seinem Wort so für uns auch annehmen. I chcemy to, co Pan mówi w swoim słowie, tak po prostu do siebie e, przyjąć. Wobei wir auch verstehen, E, przy czym też rozumiemy, dass hier nicht der Mann aufgefordert wird, über seine Frau zu herrschen. Że tutaj mężczyzna nie jest wzywany do tego, aby panował nad swoją żoną. Und wir sollten auch gut darauf achten. I powinniśmy dobrze zważać na to, dass Gott der Frau etwas sagt, że Bóg mówi coś e, do kobiety und dass Gott dem Mann etwas sagt, i że Bóg mówi coś do mężczyzny. Und dass er nicht dem Mann sagt, achte darauf, dass sich deine Frau dir unterordnet. I że nie mówi do e, męża, e, zważaj na to, żeby twoja żona była uległa tobie. Sondern er sagt dem Mann, liebe deine Frau, wie der Christus die Versammlung geliebt hat. Ale mówi do e, mężczyzny, miłuj swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował zgromadzenie. Und dann verstehen wir, wenn wir jetzt diese andere Seite sehen. I wtedy rozumiemy, e, jeśli teraz e, spojrzymy na tą drugą stronę. dass Gottes Wort immer ausgewogen ist. Że Słowo Boże zawsze jest e, zrównoważone. Wenn beide das, was der Herr ihnen sagt, beherzigen, jeśli oboje będą e, wezmą sobie do serca to, co jest powiedziane e, do nich, dann gibt es keine Not in der Ehe. Wtedy nie ma biedy w małżeństwie. Es wird auch nicht gesagt zu der Frau, achte darauf, dass dein Mann dich liebt. Także nie jest powiedziane do kobiety, zważaj na to, aby twój mąż ciebie miłował. Und deswegen sollte jeder von uns auf das achten, was der Herr ihm selbst ganz persönlich sagt. dlatego każdy sam dla siebie powinien zważać na to, co Pan e, mówi do niego. Und deswegen jetzt noch einmal zu uns Männern. I teraz jeszcze raz e, zwracam się do nas mężczyzn. Wir haben schon gespürt, dass das ein sehr sehr hoher Anspruch ist. Odczuwaliśmy, że jest to bardzo wysoki e, poziom, bardzo wysoka miara. Ich wage einmal die Frage. ja Odważę eee, odważy się zadać to pytanie. Würden wir für unsere Frauen unser Leben geben? Czy my dalibyśmy nasze życie dla naszych e, żon? Lieben wir sie wie uns selbst? Czy miłujemy tak ich, tak jak siebie samego? Das lesen wir im Epheserbrief. O tym czytamy w liście do Efezjan. Dann verstehen wir, dass wir ganz vorsichtig darüber reden. I wtedy odczuwamy czy rozumiemy, że bardzo ostrożnie o tym należy się mówić. Aber wenn wir diese Ermahnung der Schrift aufnehmen, A jeśli, ale jeśli to napomnienie Pisma przyjmujemy do, je do siebie, und wenn wir danach leben und handeln, a jeśli według tego żyjemy i postępujemy, dann fällt es den Frauen nicht schwer, sich unterzuordnen. to wtedy e, naszym żonom e, nie jest to dla nich trudem, aby się e, podporządkować. Und dann noch ein Wort an die Männer. jeszcze jedno słowo zwrócone, e, skierowane do e, mężczyzn. Aus dem Epheserbrief möchte ich das lesen. Listu do Efezjan przeczytajmy to. Vers, e, Kapitel 5, Vers 29. Piąty rozdział Efezjan 5, 29. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. nähren und pflegen, das ist jetzt wichtig für mich hier. E, to, że e, on żywi i pielęgnuje je, to jest dla mnie ważne. Hier wird ja der Herr Jesus als Beispiel wieder genannt, wie er mit seiner Versammlung umgeht. Tutaj znów Pan Jezus jest podany jako przykład, e, jak On obchodzi się ze swoim zgromadzeniem. Er bemüht sich, ihr alles zu geben, was sie braucht. On stara się o to, aby dać zgromadzeniu wszystko, co ono potrzebuje. Nahrung und Pflege heißt sie erhalten damit sie gut bestehen kann. E, Żywić i pielęgnować to znaczy e, dać jej to, e, aby ono mogło dobrze istnieć. Und das überträgt der Herr auf uns Männer für unsere Frauen. I to Pan teraz zastosowuje na nas jako na mężczyzn w stosunku do naszych żon. Und das ist nicht nur das materielle nähren und pflegen, sondern auch das Geistliche. I tutaj nie chodzi tylko o żywienie i pielęgnowanie e, materialne, ale także i duchowe. Wir haben also auch da eine Verantwortung, Gottes, Gott, Gottes Wort zu kennen. Także więc i tutaj mamy odpowiedzialność, abyśmy znali Słowo Boże. Uns damit zu beschäftigen. I się nim zajmować. Damit wir auch unsere Frauen geistlich nähren und pflegen Abyśmy nasze żony także e, byli w stanie duchowo żywić i pielęgnować. Und zum Schluss noch ein Wort aus dem ersten Petrusbrief. I pod koniec jeszcze jedno słowo z listu, pierwszego listu Piotra. Kapitel 3, Vers 7. E, trzeci, rozdział, wiersz 7. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Auch hier noch einmal ein, eine Betonung auf ihnen Ehre geben. I jeszcze raz chcę tutaj e, kłaść nacisk na to, aby, gdzie jest napisane, e, okazujcie im cześć. Und wenn wir alles in dem Zusammenhang überdenken, jeśli wszystko mm, rozważymy zastanowimy się nad tym w kontekście, dann spüren wir, dass das, was uns Männern gesagt ist, to wtedy odczuwamy, że to, co jest powiedziane do nas e, mężczyzn, sicherlich ungleich schwerer ist als das, was den Frauen gesagt wird. Że to jest niestosunkowo um, trudniejsze niż to, co jest powiedziane do e, kobiet. Aber wir spüren auch, welch ein Segen das ist, wenn wir die Worte des Herrn beherzigen. Ale odczuwamy również, jakim to jest błogosławieństwem, E, nochmal, dass es ein ist. Wenn wir die Worte des Herrn beherzigen. Jakim to jest błogosławieństwem, jeśli weźmiemy sobie te słowa do serca i je e, będziemy czynili. Ich sage das noch einmal. I jeszcze raz to powiem. Wir sagen das immer mit einem etwas zitternden Herzen als Männer. Mówimy to jako mężczyźni zawsze z pewnym e, drżącym się sercem. Weil wir unser eigenes Verhalten ja am besten kennen. Bo sami przecież znamy najlepiej nasze własne zachowanie. Ale chcemy przecież e, spoglądać na to, co mówi Słowo Boże. Und jeder für sich kann ja noch einmal neu darüber nachdenken. I każdy dla siebie jeszcze raz może zastanowić się nad tym. Und dann sein Verhalten ändern, wenn er sieht, dass es nicht so ist, wie die Schrift es sagt. I potem może zmienić swoje zachowanie, jeśli widzi, że nie jest ono takie, jak mówi Słowo Boże. Und ich bin ganz sicher, dass auch das Ein gutes Zeugnis ist für die Welt. Jestem pewny, że również i to jest dobrym świadectwem dla świata. Ihr müsst einmal darauf achten, wenn über Menschen dieser Welt irgendwo etwas geschrieben oder gesagt wird. musicie zwrócić uwagę na to, jeśli gdzieś, gdziekolwiek jest coś powiedziane czy pisane o ludziach tego świata. Ich meine jetzt Menschen, die in der Öffentlichkeit bekannt sind. Mam teraz na myśli ludzi, którzy są znani e, publicznie. Wir haben zum Beispiel einen Bundeskanzler gehabt, Helmut Schmidt, ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. My na przykład mieliśmy kiedyś e, kanclerza, który, miał na, e, który nazywał się Helmut Schmidt, nie wiem czy wy go znacie. Spielt auch keine Rolle, ob ihr ihn kennt oder nicht. Ale to też nie ma znaczenia, czy wy go znacie, czy nie. Der lebt seit seiner Heirat mit seiner ersten Frau zusammen. Ten od, e, od czasu swojego ślubu żyje do dzisiaj swoją pierwszą żoną. Und fast jedes Mal, wenn eine Zeitung über ihn etwas schreibt, I za każdym razem, gdy, albo prawie za każdym razem, gdy jakieś, jakaś gazeta, gazeta opisze coś o nim, dann wird erwähnt, er ist immer noch mit dieser Frau verheiratet. to jest za każdym razem wspomniane, że wciąż jest jeszcze żonaty z tą kobietą. Das ist jetzt ein Mann der Welt. To jest mężczyzna tego świata. Aber no, es ist in den Augen der Welt schon unnormal, wenn so etwas ist. Ale w oczach tego świata to dzisiaj stało się już nienormalne, jeśli tak to jest. Ich sage das, weil wir an diesem Beispiel erkennen, dass unser Wandel als Eheleute auch ein Zeugnis ist für die Welt. Mówię to dlatego, że na podstawie tego możemy zauważyć, że nasze postępowanie jako małżeństwo również jest świadectwem dla tego świata. Insofern ist also auch das, was wir eben gesagt haben, für uns trifft das auch für uns zu. Dlatego to, co przed chwilą powiedzieliśmy, również dotyczy to nas. Wir sollen ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind. Mamy mieć więc dobre świadectwo o tych, którzy, którzy są na zewnątrz. Auch wenn das ein ganz enger Bereich unseres Lebens ist. Nawet jeśli jest to bardzo um, ścisły okręg czy stosunek naszego życia. Und vielleicht zum Schluss dann noch einmal die Warnung, so möchte ich es sagen. I pod koniec jeszcze takie pewne ostrzeżenie, chciałbym to tak wyrazić. Dass wir uns nicht durch den Geist dieser Zeit mit fortreißen lassen. Abyśmy nie dali się e, zwieść czy pociągnąć przez ten duch tego świata. Unterordnung ist etwas, was in der Welt verachtet wird. E, być uległym to jest coś, co w tym świecie jest e, odrzucane, lekceważone. Man spricht von seinen Rechten. Bo mówi się o swoich prawach. Man spricht, ich hoffe, dass man das übersetzen kann, von Selbstverwirklichung. Mówi się o zrealizowaniu siebie samego. Und dass man sich nichts gefallen lässt. I że e, nikomu się nie pozwala e, sobą rządzić. Aber der Herr hat uns sein Wort gegeben. Ale Pan podarował nam swoje słowo. Zu unserem Segen und zu unserem Guten. E, jako błogosławieństwo dla nas, jako coś, co dla nas jest dobre. Und das gilt dann auch, und jetzt wird der Kreis ein wenig weiter, für die Kinder, wenn der Herr uns welche geschenkt hat. I to też dotyczy, teraz e, nasz okręg się powiększy, dotyczy również i dzieci, o ile Panie nam podarował. Wir lesen noch einmal aus Czytamy jeszcze raz listu do Kolosa. Kapitel 3, Vers 20. E, Kolosan, trzeci rozdział, wiersz 20. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Und noch einmal aus Epheser 5. Jeszcze raz z Efezjan 5. Nein, 6, Vers 1. Efezjan 6, rozdział, wiersz pierwszy. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Die Worte sind fast gleich. Te słowa są prawie takie same. Auf den Unterschied komme ich gleich noch zu sprechen. A na, co do tej różnicy, to zaraz do tego powrócę. Die Kinder werden hier ermahnt, ihren Eltern zu gehorchen. To dzieci są tutaj napominane, aby były posłuszne swoim rodzicom. Ich möchte nur einen Gedanken ganz nebenbei sagen, der nicht direkt mit dem Text zu tun, oder mit unserem Thema zu tun hat. I chciałbym taką myśl teraz jeszcze przedstawić, która nie tak bezpośrednio ma do czynienia z naszym tematem. Der Apostel Paulus ging davon aus, Apostoł Paweł y, wychodził z takiego założenia, dass die Kinder in den Zusammenkünften anwesend waren. że dzieci są również na zgromadzeniu. Diese Briefe wurden ja in der Versammlung vorgelesen. Te listy były czytane przecież też w zgromadzeniu. Sie waren an die Versammlung gerichtet. One były skierowane do zgromadzenia. Es gab auch viele Geschwister, die gar nicht lesen konnten. Było także wielu wierzących, którzy, prawie, którzy wcale nie potrafili czytać. Deswegen musste man diese Briefe vorlesen. Dlatego też te listy musiało się e, czytać w zgromadzeniu. Und der Apostel Paulus unterstellt einfach, dass die Kinder da sind. I apostoł Paweł po prostu wychodzi z tego założenia, że te dzieci są tam na tych zgromadzeniach. Er spricht sie an, ihr Kinder. Bo on się do nich zwraca, wy dzieci. Eine Ermunterung für Eltern. Jest to pocieszeniem czy zachętą dla rodziców. Die Kinder mitzunehmen in die Zusammenkünfte. Aby dzieci brać ze sobą na zgromadzenia. Natürlich wissen wir, dass sie nicht alles verstehen. Oczywiście wiemy, że nie rozumieją wszystkiego. Wenn sie klein sind, verstehen sie fast nichts ty są mali jeszcze, to nic, prawie nic nie rozumieją. Aber sie sind in einer gesunden Atmosphäre. Ale oni są, przeżywają, spędzają ten czas w zdrowej atmosferze. Und sie wachsen sozusagen ganz normal und automatisch in diesem Bereich I, i oni tak jakby wrastali całkiem normalnie i automatycznie w tą sferę, czy tę tą atmosferę dann auch so alt sind, dass sie das verstehen können, was hier gesagt wird. Aż są też już tacy um, dorośli, czy mają już taki wiek, że potrafią i to tutaj zrozumieć. Schwer ist es ja nicht. Bo przecież trudne to nie jest. Wir wollen jetzt mal den kleinen Unterschied zwischen Kolosser und Epheser sehen. A teraz ch chcemy e, zauważyć tą różnicę między Efe tym wierszem z Efezjan i z Kolosem. Wobei ich nicht sagen will, dass das ein Gegensatz ist. Przy czym ja nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś, coś, jakieś przeciwieństwo do siebie. Sondern das eine ergänzt das andere. Tylko to jedno uzupełnia to drugie. Im Kolosserbrief hatten wir gelesen, ihr Kinder gehorcht euren Eltern in allem. E, w Kolosan czytaliśmy, dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim. Das ist also jetzt überhaupt keine Frage, was die Eltern verlangen. Więc tu wcale nie, nie chodzi o to, co rodzice żądają. Und es wird von dem Kind auch nicht verlangt zu unterscheiden, muss ich hier gehorchen oder nicht und hier nicht. I także nie jest e, tutaj dziecko wzywane do tego, aby roz, rozróżniało, czy ja tutaj mam być posłuszny, czy nie. Sondern die Schrift sagt einfach, gehorcht euren Eltern in allem. Ale Pismo po prostu mówi, bądźcie posłuszni rodzicom waszym we wszystkim. Aber dann gibt es doch einen Unterschied zu Epheser 6. A jednak jest różnica do Efezjan, Efezjan 6. Und das zeigt eine Grenze auf. I to wskazuje na granicę. Mit zwei Wörtern. Dwoma słowami. Zumindest im Deutschen zwei Wörter. Im Herrn. E, jest to w Panu. Jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Teraz nie zrozumiecie mnie źle. Ich möchte nicht zum Ungehorsam aufrufen. Nigdy nie chcę wzywać do nieposłuszeństwa. Ich denke auch nicht an kleine Kinder. Ja też nie myślę o małych dzieciach. Aber ich denke an Kinder, die unterscheiden können. Ale myślę teraz o dzieciach, którzy potrafią coś rozróżnić. Ob hier etwas von ihnen verlangt wird, was gegen den Willen Gottes ist. Czy, czy od nich się coś wymaga, co jest przeciwko woli Bożej. Das ist sicherlich nicht der normale Fall. To z pewnością nie jest normalny przypadek. Aber zumindest macht die Schrift hier eine Grenze. Ale przynajmniej tutaj pismo e, ustala granice. Gehorcht euren Eltern im Herrn. Bądźcie posłuszni rodzicom waszym w Panu. Ich habe auch hier wieder einen Fall vor Augen. Także i tutaj mam taki przypadek przed oczami. Wo ein Vater seinem Sohn verbieten wollte, die Zusammenkünfte zu besuchen. Gdzie pewien ojciec e, chciał zabronić swojemu synowi, aby już nie odwiedzał zgromadzenia. Der junge Mann, fast kann man schon sagen, junger Mann war 17 Jahre alt. Można powiedzieć, że ten prawie ten młody już mężczyzna e, miał 17 lat. Und er hat gesagt, das tue ich nicht. On powiedział, tego nie uczynię. Aber bitte, das ist sicherlich ein Ausnahmefall. Ale ja was proszę, to z pewnością coś takiego jest e, sprawą czy sytuacją wyjątkową. Wir wollen an das denken, was wir im Kolosserbrief gelesen haben. Bo chcemy myśleć o tym, co czytaliśmy w liście do Kolosan. Und was ja auch im Epheserbrief steht. I co także jest napisane w liście do Efezjan. Dass Kinder ihren Eltern Gehorsam schulden. Że dzieci są winne swoim rodzicom posłuszeństwa. Und wenn wir dann an Epheser 6 denken, a jeśli pomyślimy o Efezjan 6, gibt es ja auch noch wieder eine Sache, die dieses im Herrn aus, in, wieder in ein ausgewogenes Verhältnis bringt. Bo jest także i taka sprawa, czy takie coś, co doprowadza do zrównoważenia to, te słowa w Panu. Wir lesen Ehre deinen Vater und deine Mutter. E, czytamy również czci ojca swego i matkę. Das ist natürlich einfach, wenn die Eltern geistlich sind? To oczywiście jest proste, jeśli nasz, na rodzice są duchowi. Wenn sie ihre Kinder, wie das zum Beispiel in Vers 4 steht, nicht zum Zorn reizen. Jeśli tak, jak na przykład jest to napisane w czwartym e, wierszu, że nie pobudzają ich do gniewu. Wenn die Kinder empfinden, dass die Eltern sie lieben. Jeśli dzieci odczuwają, że rodzice e, je miłują. Das ist ja auch normal. Bo to też jest normalne. Und dann fällt es ihnen leicht, die Eltern zu ehren. Wtedy jest im dla nich to proste, aby czcić e, rodziców. Aber das ist ein Wort, das unabhängig von allen Umständen gilt. Ale jest to słowo, które jest niezależne od wszelkich okoliczności. Egal, wie Vater und Mutter sich verhalten. Nieważne, jak, w jaki sposób postępują e, ojciec i matka. Und egal, wie alt oder jung ich bin. I nieważne, czy, e, czy, e, w jakim wieku ja jestem, czy młodym, czy starym. Wir wissen ja, dass wenn Kinder älter werden, auch die, dieses Verhältnis sich verändert. Wiemy również, że gdy dzieci dorastają, to ten stosunek z rodzicami się zmienia. Dass wir von unseren erwachsenen Kindern keinen Gehorsam mehr fordern können. Że od naszych dorosłych dzieci nie możemy już żądać posłuszeństwa. Aber das ändert nichts an der Verantwortung des Kindes. Ale to nic nie zmienia e, co do odpowiedzialności tego dziecka. Vater und Mutter zu ehren. Aby czcić ojca i matkę. Und das ist eine Sache, die auch ein Segen für uns als Kinder ist. Jest to sprawą, która dla nas, która dla dzieci jest błogosławieństwem. Ich glaube, das geht sogar über den Tod unserer Eltern hinaus. Ja myślę, że to nawet sięga dalej niż e, poza sięga nawet i poza śmierć rodziców. Wir können ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. Bo możemy e, zachować e, ich w pamięci i to we czci. Wir können auch das, was sie uns gelehrt haben, als sie noch lebten, Możemy to, co oni nas nauczali, gdy jeszcze żyli, in unserem Leben beherzigen, wenn sie nicht mehr leben. Możemy to w naszym życiu sobie także wziąć do serca, gdy już oni nie żyją. Es gibt ein schönes Beispiel im Alten Testament, im Propheten Jeremia. Jest taki piękny przy, przykład e, w Starym Testamencie w proroku Jerem, Jeremiasza, da Wird von den Rekabitern etwas gesagt in Kapitel 35. Tam jest coś, e, mowa o e, rekabitach e, w 35 rozdziale. Der Vorfahre dieser Rekabiter, der schon lange nicht mehr lebte, ten przodek tych rekabitów, który już dawno nie żył, hatte seinen Kindern etwas mit auf den Weg gegeben. Ähm, hatte e, ihnen eine Lebensregel gegeben. Ja, mm, dał im taką e, regułę życiową. Sie sollten keine Häuser bauen und sie sollten keinen Wein trinken. Nie mieli budować e, domów i nie mieli pić wina. Und diese Nachkommen haben ihren Vater geehrt, indem sie das auch I ci potomkowie czcili swego ojca przez to, że też dostosowali się do tego. Und Gott hat damals diese Haltung mit einer Verheißung gegeben. I Bóg wtedy to nastawienie um, powiązał z obietnicą. Damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Powiedział, aby ci się dobrze um, wiodło i abyś długo żył na ziemi. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir Christen auch lange leben auf der Erde, wenn wir unsere Eltern ehren. Ja y, nie wierzę w to, że my również będziemy żyli długo na ziemi, jeśli będziemy czcili naszych rodziców. Weil wir wissen, dass wir nicht irdische, sondern geistliche Segnungen haben. Bo wiemy, że nie posiadamy ziemskie błogosławieństwa, ale duchowe. Aber die Tatsache, dass das hiermit angegeben wird, ale fakt, że to tutaj jest dodane, bedeutet für uns, oznacza dla nas, dass wir erkennen, wie wohlgefällig es Gott ist, wenn wir so handeln. E, że możemy zauważyć, jak bardzo Bogu to jest miłe, jeśli w ten sposób e, postępujemy. Und jetzt möchte ich den Kreis noch ein bisschen weiterziehen. Wir haben das gestern auch schon gesagt. I teraz, jak wczoraj też to już wspomnieliśmy, ten okręg czy ten zarys musimy teraz jeszcze bardziej rozszerzyć. Jetzt haben wir die Geschwister im Auge, mit denen der Herr uns zusammengestellt hat am Ort. Teraz mamy na oku tych e, współwierzących, których e, Pan nam dał na miejscu, w którym się znajdujemy. Und auch in, in diesem Verhalten sind wir ein Zeugnis für die Welt. I także w tym e, postępowaniu jesteśmy świadectwem dla świata. Von den ersten Christen lesen wir, Czytamy o pierwszych chrześcijan. das Volk erhob sie, es pries sie also oder lobte sie für ihr Verhalten. Że lud otaczający ich e, chwalił ich za ich postępowanie. Und keiner von den anderen wagte sich ihnen anzuschließen. I żaden z tych innych, to znaczy niewierzących, nie odważył się do nich e, przyłączyć. Das heißt, die Art und Weise, wie diese Gläubigen miteinander umgingen, to znaczy sposób, w jaki ci wierzący e, obchodzili się ze sobą nawzajem, das wurde von der Umgebung beobachtet. to było obserwowane przez ich otoczenie. Und das wollen wir auch bedenken, wenn wir miteinander, so wie der Herr uns zusammengestellt hat, umgehen. I o tym też chcemy pomyśleć, jeśli my, tak jak Pan nas do siebie dołączył, przy, czy przyłączył, e, jak my ze sobą się obchodzimy. Und dazu möchte ich zwei Stellen auch wieder aus dem Epheserbrief lesen. I tu także chciałbym przeczytać dwa miejsca z listu do Efezjan. Aus Kapitel 4. Z czwartego rozdziału. Vers 2. Wiersz drugi z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Wir spüren sofort, dass das ein hoher Anspruch ist für uns. I e, natychmiast, albo mm, e, zaraz odczuwamy, że jest to bardzo e, wielką miarą, wielkim wymaganiem. Und ich möchte mit dem zuletzt genannten anfangen, einander ertragend in Liebe. I chciałbym rozpocząć tym ostatnim tutaj, znos znosząc jedni drugich w miłości. Wir haben alle unsere persönlichen Eigenheiten. Każdy z nas ma swoje osobiste mm, pewne cechy, jak, mm, jakości. Das sind unsere Charaktereigenschaften. Są to cechy naszego charakteru. Der eine redet vielleicht viel. Ten jeden może dużo mówi. Der andere ist ein Schweiger. Ten inny może jest raczej taki milczący. Das sind manchmal auch ungute Eigenschaften. Czasami są to też i niedobre cechy. Die wir vielleicht ablegen müssten. Które powinniśmy być może i odsunąć od siebie. Vielleicht belasten wir die anderen damit. Może innych obciążamy tym. Und dann sollten wir doch darauf achten dass wir unser Verhalten ändern. I powinniśmy wtedy zwrócić na to uwagę, abyśmy zmienili nasze zachowanie. Aber die Geschwister werden ermahnt, einander zu ertragen. Ale tu bracia i siostry są napominani, aby siebie znosili e, nawzajem. Ertragen bedeutet auch, znosić oznacza również, dass das vielleicht schwer ist. że to być może jest trudne. Aber das sagt der Herr. Ale to mówi Pan. Ertragen in Liebe. Znosząc w miłości. Und das mit Demut und Sanftmut. A to z pokorą i łagodnością. Demut heißt, ich denke nicht hoch von mir. Pokora oznacza, ja nie myślę wysoko o sobie. Und Sanftmut heißt, ich lasse mich nicht leicht erregen von anderen. A łagodność oznacza, że nie, do, nie pozwolę na to, by e, szybko czy prosto, w prosty sposób doprowadzić siebie, wyprowadzić siebie z równowagi. Und dann denken wir wieder an den Herrn Jesus. I tu też myślimy o Panu Jezusie, der hat gesagt, lernt von mir, który powiedział, uczcie się ode mnie, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. gdyż jestem łagodny i z serca pokorny. Das bedeutet jetzt aber nicht, Ale to teraz nie oznacza, wir Menschen sind ja immer so, dass wir zu einem Extrem geraten, bo my ludzie jesteśmy tacy, że zawsze, zaraz wpadamy w jakieś ekstremum, dass wir jetzt sagen können, że teraz możemy powiedzieć, ich kann leben, wie ich will. Ja mogę żyć, jak mi się podoba. Ich kann mich verhalten, wie ich will. Ja mogę zachowywać, jak mi się podoba. Ihr müsst mich einfach ertragen, das a, steht hier. A wy po prostu musicie mnie znosić, bo tak tu napisane. Dazu lese ich Efeser 5, Vers 21. I tu przeczytamy teraz Efezem 5, 21. Einfach diese wenigen Worte einander untergeordnet in der mhm. Furcht mhm. e, Christi. 5.21 Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Und das macht die Sache wieder ausgewogen. I to znów zrównoważa tą sprawę. Wenn es um den anderen geht, mir gegenüber, Jeśli o tego mm, drugiego czy innego w stosunku do mnie chodzi, dann soll ich ihn ertragen. to wtedy mam go znosić. Aber wenn es um mein Verhalten ihm gegenüber geht, A jeśli chodzi o moje zachowanie wobec niego, dann darf ich mich ihm unterordnen. to ja wtedy mogę być uległy jemu. Und dann verstehen wir, Wtedy zrozumiemy, dass wir nicht einfach Że nie, po, nie możemy tak po prostu żyć, jak nam się chce. Dass wir wohl darauf achten, ob wir den anderen verletzen oder nicht. I że mamy zważać na to, czy drugiego zranimy, czy nie. Und wenn wir sogar, wie das in Philippa 2 steht, i nawet jeśli, jak to jest w Filipian 2 napisane, einer den anderen höher achten als sich selbst, jeśli jedni nawzajem siebie e, uważamy za wyższych, dann ist alles wieder im Gleichgewicht. To wtedy znów wszystko jest w, w równowadze. Und da möchte ich noch einen letzten Punkt ansprechen. I chciałbym jeszcze ostatnią sprawę tutaj e, e, wymienić. Den wir in Römer 14 und 15 finden. Którą znajdujemy w Rzymian 14 i 15. Wir wollen jetzt nicht das ganze Kapitel lesen. Nie chcemy teraz przeczytać całe te dwa rozdziały. Ich möchte nur versuchen, kurz den Zusammenhang zu erklären, um den es hier geht. Chciałbym tylko krótko e, wytłumaczyć kontekst, e, o który tutaj chodzi. Das, das Kapitel beginnt, dass von einem Schwachen im Glauben gesprochen wird. Ten rozdział rozpoczyna się tym, że jest mowa o słabym w wierze. Und daneben steht natürlich, ohne dass es ausdrücklich gesagt wird, I obok z tego stoi oczywiście to, przy czym to nie jest tak dosłownie wyrażone, dass es auch Starke im Glauben gibt. że są także i mocni we wierze. Jetzt sind wir natürlich weit davon entfernt, Teraz oczywiście jesteśmy dalecy od tego, dass wir von uns aus einteilen, der ist schwach, der ist stark, ich bin stark, du bist schwach. że sami od siebie teraz będziemy dzielić, ten jest słaby, ten jest mocny, ja jestem mocny, ten jest słaby. Wir verstehen einfach, dass es diese Unterschiede gibt. Rozumiemy po prostu, że takie różnice istnieją. Das beste Beispiel ist wieder dieses. I najlepszym przykładem jest znów to, Wenn jemand gerade zum Glauben gekommen ist, jeśli ktoś e, ledwo co przyszedł do wiary, dann kann man von ihm nicht erwarten, to nie można wymagać od niego, dass er die Gedanken der Schrift gesamt schon kennt. że on y, całą, całe myśli czy cały ogół myśli Bożych już zna. Dann kann man auch nicht erwarten, wtedy też nie można oczekiwać, dass er sofort alle Gewohnheiten ablegt, die er vorher hatte. że natychmiast odłoży wszystkie przyzwyczajenia, które miał. Manches hat er von Kind auf gelernt. Pewne rzeczy od e, dzieciństwa już się nauczył. Und das geht nicht von einer Sekunde auf die andere weg. I to nie zmienia się z jednej sekundy na drugą. Er muss lernen nach und nach. On musi się uczyć tego po kolei. In diesem Sinne ist er vielleicht manchmal schwach im I w, Glauben. I w tym sensie może czasami jest słaby we wierze. Ich denke an einen Bruder, den ich kenne. Myślę teraz o pewnym bracie, którego znam. Der groß geworden ist unter Gläubigen który mm, wychował się wśród wierzących, die sagen, ein Gläubiger kann wieder verloren gehen. którzy mówią, że wierzący może znów stracić zbawienie. Und er hat lange gebraucht, I on długo potrzebował, zu lernen, dass die Schrift anders sagt. E, aby się nauczyć, że, że Pismo mówi, e, e, przemawia inaczej. Dass der Herr Jesus gesagt hat, Sie sind in meiner Hand, Sie gehen nicht verloren ewig że Pan Jezus powiedział, oni są w ręce mojej i nie, nie zginą na wieki. Dann war der Bruder zum Beispiel in diesem Punkt schwach im Glauben. I wtedy ten brat na przykład co do tej sprawy był słaby w wierze. Das sind nur wenige Beispiele, um ein wenig deutlich zu machen, was hier gemeint ist. To jest też te, tylko kilka przykładów, aby mm, wytłumaczyć o co tu chodzi. Aber dann kann es vorkommen, dass durch diese Unterschiede Ale potem też może tak e, się stać, że poprzez te różnice auch unterschiedliche Auffassungen entstehen. E, powstaną również e, e, różne zdania czy pojmowania über das, was man darf oder was man nicht darf. Co do tego, co wolno, a co nie wolno. Früher war zum Beispiel das Essen eine große Frage immer. Kiedyś w dawnych czasach zawsze jedzenie czy pokarm było ważnym pytaniem. Wenn wir daran denken, dass die ersten Christen alle aus dem Judentum kamen. Jeśli pomyślimy o tym, że pierwsi chrześcijanie wszyscy pochodzili z żydostwa. Und sie hatten von Kind auf gelernt, dass man bestimmte Speisen nicht essen durfte. I że od dzieciństwa się nauczyli, że pewnych pokarmów nie wolno spożywać. Dann können wir uns vorstellen, dass sie Mühe hatten zu lernen, dass jetzt alles von Gott gegeben war. To możemy sobie wyobrazić, że dla nich to było trudem, by się nauczyć, że wszystko jest dane od Boga. Oder sie hatten gelernt, keinen Umgang mit Menschen zu haben, die, nicht aus, die keine Juden waren. Albo um, się nauczyli, czy mieli trud... Sie hatten gelernt, keinen Umgang zu haben mit Menschen, die nicht Juden waren. Oni nauczyli się tego, by nie mieć żadnego stosunku e, czy kontaktu z ludźmi, którzy nie, nie są Żydami. Und als der Herr Petrus zu Cornelius schicken wollte, gdy Pan chciał wysłać Piotra do Korneliusza, da musste er ihm erst durch, dieses, durch diese Vision erklären, dass er das durfte. To najpierw przez to widzenie musiał Piotrowi wytłumaczyć, że to było wolno Piotrowi. In diesem Punkt war Petrus auch schwach im Glauben. I w tej sprawie Piotr również był słaby w wierze. Und solche Unterschiede führen zu unterschiedlichen Auffassungen. I takie różnice doprowadzają do różnych zdań czy pojmowań. Und dann sagt uns die Schrift in, in Römer 14. I wtedy e, pismo w Rzymian 14 e, mówi nam Auch da sollen wir einander ertragen. Także i tu na, nawzajem e, musimy się znosić. Die Gefahr ist, bo niebezpieczeństwo jest takie, dass der Schwache Gesetze aufrichtet. Że słaby ustala e, przepisy. Das darf man nicht, das darf man nicht, das darf man nicht. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Und die andere Gefahr ist, dass der Starke A drugie niebezpieczeństwo jest to, że ten mocny eine Freiheit predigt, Będzie, będzie głosił wolność, która jest za wielka. Alles ist erlaubt. Wszystko mi wolno. Auch das ist nicht recht. To też nie jest słuszne. Und doch sagt die Schrift hier, A jednak mówi tutaj Pismo, in Vers 5, das sollten wir dann doch lesen, wierszu, äh, 14 Vers 5, wierszu, e, Rzymian 14, wiersz 5, Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Auch hier ist die Historie wichtig. Także i tutaj e, historia e, jest ważna. Die Juden kannten verschiedene Feiertage, die Gott gegeben hatte. Bo Żydzi znali pewne dni e, świąteczne, które były dane w żydostwie. Und im Christentum gibt es das nicht mehr. A w chrześcijaństwie tego już nie ma. Da feierten die Gläubigen, wenn man so will, jede Woche das Mahl des Herrn. Bo jeśli tak się chce, to wierzący co tydzień e, świętowali e, Wieczerzę Pańską. Aber andere Gedenktage gab es nicht. Ale innych dni świątecznych nie było. Aber dann sagt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist. A potem e, apostoł Paweł mówi e, przez Ducha Świętego. Jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu, albo niech będzie zupełnie z tego e, przekonany. Und das ist wichtig. I to jest ważne. Wenn wir aufrichtig sind natürlich. Jeśli szczerzy jesteśmy oczywiście. Und in unserer Aufrichtigkeit meinen, so muss es sein. I że w naszej szczerości e, mamy to zdanie, tak to ma być. Dann sollen wir das ertragen, wenn wir es auch anders sehen bei anderen. To mamy to znosić, nawet jeśli to inaczej widzimy u innych. Ich glaube, wir können dann sagen, ja myślę, że wtedy możemy powiedzieć und dem Herrn vertrauen, i Panu zaufać, dass er jedem, der aufrichtig ist, że każdemu, który jest szczery, und jedem, der aufrichtig nach seinem Willen fragt, i każdemu, który szczerze pyta o Jego wolę, ihm auch seinen Willen zeigt. że On również pokaże mu swoją wolę. Und bis dahin sollen wir das tragen, was der andere vielleicht in unseren Augen nicht richtig macht. a do tej pory musimy znosić to, co ten drugi może w naszych oczach nie czyni słusznie. Der Apostel endet seine Belehrung dann mit dem Vers I apostoł tutaj kończy swoje pouczenie wierszem 15 Vers 7 e, z 15 rozdziału w wierszu 7 Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Dieser Vers hat nichts damit zu tun, wen wir zum Brotbrechen zulassen oder nicht ten wiersz nic nie ma do czynienia z łamaniem chleba, czy kogoś do, do niego dopuszczamy, czy nie. Sondern dieser Vers gehört in den Zusammenhang der Belehrung. Ale ten wiersz należy umieścić w kontekście tego pouczenia. Und bedeutet, dass die Schwachen, dass die Starken die Schwachen tragen sollen. I oznacza, że ci mocni mają e, nosić, znosić tych słabych. Und dass die Schwachen auch hinnehmen müssen, dass die Starken hier und da vielleicht anders denken. I że ci słabi muszą się z tym e, pogodzić, że ci mocni tu czy, in, czy gdzieś tam może inaczej myślą. In diesem Sinn sollen wir einander aufnehmen. I w tym sensie mamy siebie nawzajem e, przyjąć. Und in Frieden den Weg zusammen gehen. I w pokoju mamy razem kroczyć drogą. Wir dürfen uns dann auch gegenseitig helfen. Też nawzajem możemy sobie pomagać. Wenn wir in Aufrichtigkeit handeln. Jeśli w szczerości postępujemy dass wir Gelegenheiten nutzen, den anderen zu belehren. I abyśmy mm, wykorzystywali również e, sytuację, aby drugiego pouczyć. In aller Unterwürfigkeit. We wszelkiej e, pokorze czy uległości. Und in der Liebe, die der Herr auch zu uns erwiesen hat. I w miłości, którą Pan okazał także wobec nas. Wir haben also jetzt diese drei engen Kreise gesehen. Widzieliśmy więc te trzy um, ścisłe okręgi czy sfery. Und ich hoffe, dass wir dabei auch gemerkt haben. Mam nadzieję, że zauważyliśmy przy tym. Wenn das auch mehr nach innen gerichtet ist. Że nawet jeśli to jest tak bardziej skierowane do, e, do we, na wewnątrz. Dass es doch ein Zeugnis nach außen ist. Że to jest jednak także świadectwem na zewnątrz. I że z drugiej strony zawsze istnieje niebezpieczeństwo, dass das, was draußen normal ist, że to, co na zewnątrz jest normalne, nach und nach auch von uns als normal empfunden wird. Że to krok po kroku także i od nas będzie odczuwane jako normalne. Ob das die Ehe ist, czy to dotyczy małżeństwa, ob das die Familie ist, rodziny, ob das unser Zusammenkommen ist. czy zgromadzenia. Wir sollten bei dem Wort bleiben, Powinniśmy pozostać przy Słowie. A wtedy Pan Bog pobłogosławi naszą drogę. Ich denke, wir werden gleich etwas darüber nachdenken, wie unser Verhalten den Menschen dieser Welt gegenüber ist. I myślę, że zaraz zastanowimy się nad tym, jakie jest nasze zachowanie wobec tego świata.